أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Vrijednost džennetskih blagodati iznad ovo svjetskih užitaka. Ovo svjetski užici stvari su koje vidimo, a džennetske blagodati su skrivena tajna. Ljudi veoma često želi ono što vidi i što je u njihovoj blizini, a teško prihvataju stvari koje ih čekaju u budućnosti, čak i kada je ta budućnost bliska. A šta reći za džennetske blagodati koje su obećane nakon smrti? Zbog toga uzvišeni Allah uspoređuje ovo svjetske užitke i naslade sa džennetskim blagodatima i objašnjava da su džennetske blagodati bolje i vrednije od ovo svjetskih užitaka. I istovremeno kudi ovaj svijet i hvali ahiret, da bi zbog toga ljudi ustrajali u potrezi za ahiretom i njegovim blagodatima. Uzvišeni Allah u mnogim ajetima kudi dunjaluk i hvali ahiretske blagodati, a one koji se gospodara svoga boje čekaju džennetske bašče kroz koje će rijeke teći u kojima će vječno ostati. Takav će biti Allahov doček, a ono što ima u Allaha bolje je za one koji budu dobri. Ali Imran 198 I nikako ne gledaj dugo ljepote ovog svijeta, koje mi kao užitak raznim sortama nevjernika pružamo, da ih time na kušnju stavimo, ta nagrada gospodara Tvoga je bolja i vječna. Taha 131. Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žudi. Žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovom svijetu, a najljepše mjesto povratka je u Allaha. Reci, hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga? Oni koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili, imat će u gospodara svoga džennetske bašće, kroz koji će rijeke teći, u njima će vječno boraviti, i čiste žene, i Allahovu naklonost, a Allah dobro poznaje robove svoje. Ali Imran 14 i 15 اليوم اعتمادي يا إله الكون Kada bismo ispitivali i tražili tajnu vrijednosti džennetskih blagodati iznad ovo svjetskih užitaka, našli bismo je u nekoliko aspekata. Prvi. Ovo svjetski užici malobrojni su. Uzvišeni Allah kaže, uživanje na ovom svijetu kratko je, a onaj svijet je bolji za one koji se grijeha klone. En Nisa 77. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisao nam je jednim primjerom malobrojnost ovo svjetskih užitaka u poređenju sa džennetskim blagodatima te kaže tako mi Allaha ovo svjetska dobra u poređenju s ahiretskim jesu kao kada neko od vas stavi ovaj prst ukazao je svoj kaže prst u more i zatim pogledaš šta mu se vratilo ako stavimo prst u more prst neće iz njega izvaditi čak nikoliko jednu kap vodi. U toj razmjer je razlika između ahireta i dunjaluka. Zato što su dunjaluški užici malobrojni, Allah upozorava oni koji više voli njih od ahiretskih blagodati. O vjernici, zašto ste neki oklijevali kada vam je bilo rečeno? Krenite u borbu na Allahovu putu, kao da ste za zemlju prikovani. Zar vam je draži život na ovom svijetu od onog svijeta? A uživanje na ovom svijetu prema uživanju na onom svijetu nije ništa. Etaube 38 Drugi Što se tiče njihove vrijednosti, ahiretske blagodati su daleko vredni. Odjeća, hrana, piće, ukrasi i palače džanneta vrijednije su od dunjalučkih. Šta više, nemoguće ih je usporediti. Jedan primljeni udarac na Allahovom putu bolji je od čitavog dunjaluka i svega što je na njemu. Prenose Buharija i Muslim od Ebu Huriri radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao Mjesto na ljudskom tijelu koje je udarao bić u džennetu je bolji nego čitav dunjaluk i sve što je na njemu. حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما Prenosi Buhari od Enesa radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao Kada bi jedna od džennetskih žena pogledala zemlju, obasjala bi sve što je između neba i zemlji. Njen miris obuhvatio bi sve što je između neba i zemlji, a njen ukras na glavi bolji je od čitavog dunjaluka i svega što je na njemu. Treći, u džennetu nema nečistoća koje postoje na ovom svijetu. Ovo svjetsko jelo i piće rezultiraju malom i velikom nuždom, neugodnog mirisa. Ako čovjek na ovom svijetu pije vino, on automatski gubi svijest, a žene na ovom svijetu imaju menstruaciju i rađaju djecu, a menstruacija je nečistoća. U džennetu neće biti ovih stvari. Njegovi stanovnici neće imati potrebu za vršenjem nužde, neće pljuvati i džennetsko vino će biti onako kako ga je Allah opisao, bistrim i prijatnim onima koji budu pili. Kod njega neće glava boljeti i od njega se neće pamet gubiti. Es-Safat 46 i 47 Također, džennetska voda će biti čista, a mlijeko u njemu neće mijenjati okus u kome su rijeke od vode ne ustajali i rijeke od mlijeka nepromijenjena ukusa. Muhammed 15. Žene u džennetu neće imati menstruaciju i bit će lišene svih ostalih nečistoća koje su na ovom svijetu postojale. U njima će čiste žene imati. Al-Baqara 25. Srca stanovnika dženneta bit će čista njihove će riječi i dijela biti samo dobra. U njemu neće biti ružnog govora koji uznemirava. Stanovnici dženneta bit će lišani svih praznih riječi i dijela. Zbog njih neće biti praznih besjeda i pobuda na grije. Etur 23 U njima neće slušati prazne besjede ni govor grešni, nego samo riječi mir, mir. El Vakija 25 i 26 Kada stanovnici dženneta budu spašeni džehennama, staće na jednom mostu između dženneta i džehennama, tu će se očistiti i halaliti jedni drugima sve. Zatim će ući u džennet čistih srca, nakon što će iz njihovih srca izaći ljubomora, mržnja i sl. Muhammed sallallahu alaihi wasallam o stanovnicima dženneta je rekao Između njih neće biti prepirki niti mržnji njihova će srca biti kao srce jedne osobi i veličat će Allaha ujutro i na večer. Uzvišeni Allah kaže, i mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti. Oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti. El Hijr 47 Prenosi se od Ibn Abbasa i Alije Ibn Ebu Taliba radijallahu anhuma da su rekli kada stanovnici dženneta budu ulazili u džennet. Pit će vodu sa jednog izvora i Allah će učiniti da se iz njihovih srca izgubi mržnje. Zatim će piti sa drugog izvora i Allah će obasjati njihova lica. Možda se njihova izjava oslanja na sljedeći ajet. I da će im gospodar njihov da piju čisto piće. El Insan 21. Četvrti. Ovo svjetski užici privremeni su, a džennetske blagodati su vječne. Ono što je u vas prolazno je, a ono što je u Allaha vječno je. En Nahl 96 To će doista blagodat naša biti koja nikada neće prestajati. Sad 54 S plodovima koji uvijek ima i strajnom hladovinom. Ar-Rad 35 uzvišeni Allah u nekoliko primjera veoma jasno spominje prolaznost ovo svjetskih užitaka. Navedi im kao primjer da je život na ovom svijetu kao bilje koje i poslije natapanja vodom koju mi s neba spuštamo, ipak postane suho i vjetrovi ga raznesu, a Allah sve može. Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovom svijetu, a dobra djela koja vječno ostaju bit će od gospodara tvoga bolje nagrađena i onu u što se čovjek može pouzdati. El Kehf 45 i 46 Dakle, takav je i ovaj dunjaluški život. U jednom trenutku izgleda lijep, zatim veoma brzo postane pra koji raznese vjetar tako nestani. Oni koji čine dobra djela, imat će još na ovom svijetu lijepu nagradu, a onaj svijet je sigurno još bolji. O, kako će boravište onih koji su se Allaha bojali divno biti. Edenski perivoj u koji će ući, kroz koji će rijeke teći. En Nahl 30, 31. يا إله الكون يا عوني وغوثي يا ملل عفوا فاعفو عن ذنبي وحقق لي مرادي نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي في قلبي من رشادي أشراقت نفسي بمحمد